Սանկտ Պետերբուրգում ավարտված Գեղասահքի Ռուսաստանի առաջնության առաջին անգամ մասնակցած 14-ամյա Ադելիա Պետրոսյանն առաջինը Գեղասահքի պատմության մեջ կարողացել է երկու իրար հաջորդած Քարակի Ռիդբերգեր ցածկեր կատարել ազատ ծրագրում։ Ցուցադրական ծրագիրը նա կատարել է Արա Գևորքյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Մրցույթից հետո Ադելիա Պետրոսյանն ասել է, որ ցանկանում է իր հաջորդ մրցելույթներով ոգեշնչել հայ ժողովրդին։ Հորս կողմից հայ եմ եւ շատ եմ ցանկանում, որ իմ մրցելույթները ոգեշնչեն իմ ժողովրդին։ Ցավոք իրոք ես չեմ եղել Արցախում, բայց ցանկանում եմ հաղթել հանուն իմ ժողովրդի, ասել է Պետրոսյանը։ Կարճ եւ ազատ ծրագրի արդյունքում նա գրավել է 4-րդ տեղը։ Մադրիդի Ռեալը ցանկանում է ձեռք բերել Դինամոյի կիսապաշտպան Արսեն Զախարյանին։ Այս մասին հայտնում է չեմպիոն Նեթա Արսեն Զախարյանը արմատներով Արցախից է։ Ֆուտբոլի Անգլիայի առաջնության 20-րդ տուրի Arsenal, Wolverhampton եւ Leeds United Aston Villa հանդիպումները տեղափոխվել են ակումբներում կորոնավիրուսի բռնկումների պատճառով հաղորդում է Պրեմիեր լիգայի մամուլի ծառայությունը։ Դեկտեմբերին կորոնավիրուսի պատճառով արդեն տեղի չի ունեցել Պրեմիեր լիգայի 16 հանդիպում։ Arsenal-ի հաջորդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա հունվարի 1-ին Manchester City-ի դեմ, իսկ Wolverhampton-ինը հունվարի 3-ին Manchester United-ի դեմ։ Վարշավայում ընթանում է արագ շախմատի աշխարհի առաջնությունը։ Մրցաշարի առաջին օրը կայացել է 5 հանդիպում Հայաստանի ներկայացուցիչներից լավագույն արդյունքն ունի Տիգրան Պետրոսյանը 4 միավոր։ Տիգրանը բաժանում է 4-ից 16-րդ տեղերը, բայց լրացուցիչ գործակիցներով 16-րդն է։ Առաջին տեղը կիսում են 4.5-ական միավոր վաստակած Յան Քրիստոֆ Դուդան, վրացի Բաադուր Ջոբավան եւ աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից Ռոբերտ Հովանիսյանն ու Սերգեյ Մովսիսյանը վաստակել են 3.5 երեքական միավոր, Շեն Սարգսյանը, Մանուել Պետրոսյանն ունեն երեքական միավոր, Հայկ Մարտիրոսյանը վաստակել է 2.5 միավոր, Սամվել Տերսահակյանը, Գաբրիել Սարգսյանը երկուական, Հովանես Գաբուզյանը 1 միավոր։ ԱՄՆ-ի գազվում հանդես եկող Լևոն Արոնյանը ունի 3 միավոր։ Այսօր կկայանա եւս 5 տուր։